Večeras, draga braćo i cijene sestre, nastavit ćemo govoriti o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima koja proizilaze iz isti. Govorit ćemo večeras o jednom od veličanstvenih Allahovi subhanahu wa ta'ala imena sa velikim značenjem. Sa značenjem o kojem svi treba da razmislimo, da promislimo, posebno oni koji nisu na uput. Posebno oni koji nisu na uputi, koji okreću glave od jasnih znakova. A gdje god da se okrenemo, ajeti i znakovi postoje za razumom obdareni, a svi tvrdimo, i oni koji vjeruju i koji ne vjeruju da imaju razum. Međutim, ima onih koji svoj razum zaista upotrebljavaju korisne stvari za koje će biti nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ima i oni koji smatraju da su pametni i da su razumom obdareni, belhum kel en'am, kako Allah dželevala govori za njih, oni su poput stoke i ne samo poput stoke, nego da su e, dal, da su još gori, da su još od, gori od stoke, jer taj isti razum ne upotrebljavaju. Razumijete? Tako da je jasna razlika između vjernika koji jasno vjeruje u Allaha dželevala, u ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala došao i oni koji glave okreću i koji neće da vjeruju u ono sa čim je došao poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Večerašnje ime, draga braćo, ja ne znam da li se gore čuje, ali... Ključite gore, ima neki prekidač. je. Ja ne znam. Da li se čuje sada? Sada. Čuje. Čuje se, jel? Ko, ko se razumije ovdje? Ko zna s kog šta? Sad bilo je, bilo je dok krenulo, pa da gubi tu nekako. Čuje li se sada? Prvođe ko znaš, pogledaj. Znači, ovdje nešto. Bismillah, čijel sada? Znači. Eto, malo je provjeravao, kaže da radi. Ja, kaže. Thank you. Crno kad ste dirao to crno, bilo je, bilo je Da, da. da. sad? kad se bude čuo. što Svela ga nije kabel, koji je ovdje, nešto iza, ima kakav nastav. Tu. Vidiš tu prekida nastav. Eto, dobro, bismila. Čuje se sada? Čuje, čuje, Pa treba je potvrditi. Čuje li se? Čujte znak odobravanja. Ne znam. <laughs> Verse ne diyor işte. czujesz. Czujesz, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. E, nastavit ćemo komod večeras. Draga braće i cijene sestre, govorimo o jednom veličanstvenom Allahom Tebare Kevetala imenu koje nosi posebno značenje, odnosno jedno veliko značenje o kojem trebamo svi kao vjernici da promislimo i razmislimo, a posebno apelujemo na one koji nemaju vjere pri sebi ili kod sebe, koji neće da vjeruju, koji glave okreću ili oni koji su nedumici, da promisle i razmisle o večerašnjim ajetima, i o večerašnjima Allahom te bareke vetala imenu kako bi nakon toga vratili se Allahu subhanahu wa i povjerovali istinskim e, vjerovanjem onako kako to doliko jednom vjerniku da vjeruje Allaha subhanahu, subhanahu wa Večerašnje ime jeste El Bedi' Možemo kazati jednom riječju da ono nosi značenje stvoritelj ili tvorac, ili jedno od značenja bezprijethodni. To je na našem jeziku, kako smo mogli vidjeti, koji su pokušali da prevedu ovo Allaho Tebare Kevetala ime, preveli su ga na ovaj način. Međutim, od značenja jeste da je on stvoritelj i tvorac svega stvorenog, odnosno da stvara iz ničega. Iz ničega. I to kad Allah Đelevala stvori, stvori ga bez da je tome prethodio neki oblik. Razumijete? Što bi moglo biti od značenja izumitelj, ako bi se moglo kazati u značenju da se odnosi Allaha Đaleva'ala. Razumijete, u arapskom jeziku ima značenje izumitelj. Da neko kada nešto izumi novo. A zamislite Allaha Đaleva'ala koji je stvoritelj svega stvorenog, koji je postojao prije nego što se bilo šta stvorilo, a sve što je stvoreno i sve što je stvorio uzvišeni Allah je predodrijedio odredio, nakon toga je svog sveznajućeg znanja je stvorio, odnosno učinio da se pojavi u svijetu postojanja. I zato smo mi to pojašnjavali Allahom i Tebare Kvetala imenima El Halik, zatim El Bari, nakon toga El Musawir. Razumijete? I ovo je jedno od lijepi Allahovi Tebare Kvetala imena koji, e, koje spada pod ovu grupu Allahovi Subhanahu Ve imena koji govori o stvaranju, osobine stvaranja koja jedino pripada, jedino dolikuje i jedini koji se može opisati tom osobinom je uzvišeni stvoritelj Allah Đelevan. Međutim, ovo večerašnje ime se spominje u rivajetu koga velida Ibn Muslima. Ko je velid Ibn Muslim? Govorili smo u prvim predavanjima o njemu. Poznati ravija koji je sakupio šta? Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja su došla u sunenu imama Tirmizije i drugim sunenima. Međutim, šta smo pojasnili da to nije dio hadisa poslanika alaihi salatu wasalam, već da je to njegov bio ištihad i da se je trudio svakodnevno iz velike ljubavi iz velike ljubavi prema Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima, njihovim značenjima i zbog velike pažnje koju je posvijetio hadisu poslanika alaihi salatu wasalam, da Allah ima 99 imena koji nauči ući će u dženet, pa se je trudio da ta imena sakupi, nakon toga, znači svakodnevno kako je sakupio na svojim halkama pojašnjavao ti ta ista Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena, iz dana u dan njegovi učenici koji su zapisivali svako ime i to značenje su spajali, dodavali, znači e, imenu koji je prethodno znači pojašnjavao. Tako da jedan dan ili jednog dana osvanulo da svih ti 99 imena koje on sakupio su dodali rivajetu poslanika sallahu alihi veseleme, tako da je danas poznato u našim levhama, na našim prostorima i u cijelome svijetu, znači da 99 imena koja uče na pamet, koja uče na pamet smatraju da su to imena koja su došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme, odnosno da ih je poslanik sallallahu alihi veseleme pobrojao, odnosno da je taj hadis dio govora poslanika sallallahu alihi veseleme, a mi smo kazali da je to netačno, odnosno da je to govor koga? Koga? Velida ibn I njegov rivajet je opće poznat, najviše je poznat, znači u u svijetu, u svim knjigama ne postoji, znači neka knjiga koja govori o allahu i lijepim imenima, a da se ne vraća na taj rivajet. Međutim, postoje drugi prenosioci, odnosno ravije, koji su trudili da sakupe tih 99 Allahove lijepih, lijepih imena. Jedan od njih Abdulaziz ibn Husain, Abdulaziz ibn Husain, koji je također pokušao da sakupi ova Allahova lijepa imena, također E, je došlo u drugim rivajetima, znači jedan i drugi spominju 99 i lijepih imena s tim da se predaje razliku, odnosno u rivajetu poredak tih Allahovih lijepih imena se razlike u određenom domenu, što znači da je jedan naveo određeno ime, dok drugi ga nije smatrao da je do Allahovih lijepih imena, razumijete? Ali jedan i drugi 99 Allahovih lijepih imena navodi. I treći rivajet je koga? Abdul Melik, Sanani, koji je također poznat po rivajetu koji prenosi suneni, 99 Allahovi lijepih imena spominje i navodi, međutim, ovo večerašnje ime El Bedi, on ne navodi. On ne navodi. Dok Abdulaziz i Valid e, ibn Muslim navode ovo večerašnje Allaho te bareke ime koje ćemo pojašnjavati, s tim da imam e, poput Hađ, e, također smatra da je ovo jedno lijepi Allahovi te bareke ta'ala imena, također smatra imam Kurtubi, i mnogi drugi učenjaci ga smatraju i svi oni koji se bave i koji su pokušali da sakupe i pojase Allaha lijepa imena navode znači ovo čerašnje Allahovo ime jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Dok, s druge strane, Ibn Hazm, poznati učenjak, ne smatra ovo večerašnje ime, El da je jedno od lijepih i Tebareke wa imena, kao što ga ne smatra današnji veliki učenjak koji je preselio Rahmetullah Ali, Ibn Sajmin, eh, Rahimahumullahu džemija. To je ukratko znači večerašnjim lijepom Allahom te bareke vetara imenu. S tim da kažemo da mnoštvo ili veliki broj učenjaka smatra da je ovo jedan e, veliki Allahovi subhanahu wa imena i da su mnogi oni koji su sakupili Allahova imena posvetili posebnu pažnju, su posebno djelo napisalo Allahovim lijepim imenima poput imama Bejhekija, koji je napisao znači posebnu knjigu Imam Kurtobi, svrstavaju i ubrajaju večeraš ime u imena, znači od, da je jedno od lijepih Allahovi Tebare Kevetara imena. U arapskom jeziku, u arapskom jeziku znači ima više značenja. El znači nešto što je inovacija, neka novina, e, i zato je došla riječ bid'a, bid'at, novotarija, novina. S tim kada se vrati na Laha vala, znači on je taj koji stvara nešto što nije postojalo, što nije prije toga, znači oblik neki sličan tome postojao. Danas ljudi kada pokušavaju nešto da stvore, jer da izmisle koliko se trude. Dok Allah Đelevala vidjet ćemo iz ajeta koji ukazuje na ovo veličanstveno ime i ono što dolazi nakon toga da je njemu subhanahu wa ta'ala lahko bilo šta, bilo šta stvoriti. I ima značenje stvoriti i oblikovati. Tako da vidimo, znači, nakon novine, inovacije imamo i da što znači stvoriti, oblikovati, formirati nešto, vraća se i vraća se na Laha Đaleva Ala. I pteda, također kažemo da ima značenje nešto novo izmisliti, uvesti. I zato je došla novotarija, najopasnija stvar koja je zabranjena u vjeru islamu, da uvedeš nešto od dina što nije od dina i što nije bilo u vremenu poslanika, ali i salatu i ashaba, znači zabranjena u potpunosti. Vjera Allaha Vana je usavršena, upotpunjena od strane Allaha Đelevala, poslanik sallallahu alihi veselam je dostavio umetu, podučio je umet svemu onome što je umet bio potreban da se poduči, pa tako Abdullah ibn Mesud je govorio, draga braće i cijene sestre, da nakon smrti poslanika sallallahu alihi veseleme nisu pogledali, nisu vidjeli pticu koja leti u zraku, a da ona nije ukazivala na znanje o kojem je obavijestio poslanik sallallahu alihi veseleme, ili u drugim rivajetima da je poslanik sallallahu alihi veseleme preselio i vratio vratio sa svome uzvišenom gospodaru, a umet je podučio kako da se podapiru poslije male i velike, male i velike nužde. Zamislite, kada je o tim stvarima poslanik sallallahu alijih veseleme govorio, o kamenčićima i broju kamenčića koliko možeš koristiti prilikom potiranja, jel, poslije male nužde, šta mislite tek o ovim velikim stvarima, koje su znači toliko značajne, koliko su toliko vrijedne, bez kojih čovjek ne može ući u džennet i ne može se začuvati džehennema, a da poslanik sallallahu alihi veseleme nije znači pojasnio put istine i put zablude i zato je kazao da vas ostavljam na jasnom putu čija je noć poput njenog, poput njenog dana. I neće zalutati znači sa tog puta osim halik, osim onaj koji glavu okrene i koji je sam sebi dozvolio, dozvolio znači da bude upropašćen. Spominjanje ovog uzvišenog Allahovog subhanahu wa imena u Kur'anu. Ovo ime, znači, draga braćo i sine sestre, spominje se u Kur'anu, u Kur'anu na dva mjesta. I zato obrate pažnju šta je došlo, odnosno šta će doći prije u Kur'anskog ajeta kada budemo govorili o plodovima spoznajem velikog imena i kako se ajeti završavaju. Prije svega u suri Bekare, 117. ajetu, a mi ćemo pojasniti 116. ajet u nastavku. Allah dželevala kaže: "Bedi'us samawati val ard." stvoritelj nebesa i zemlje. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Stvoritelj nebesa i zemlje. Zamislite subhana, nebesa i zemlja. On uzvišeni te barek i vetala je stvoritelj i nebesa i zemalja. S tim da nakon toga Allah dželevala kaže, a kada on dželevala želi nešto da odredi, samo kaže budi i ono biva. Znači kada razmislimo o vasioni, svemiru i svemu onome što se nalazi u njima, o zemlji, što je u zemlji, iznad zemlje, ispod zemlje, subhanala, Allah, dželevala je stvoritelj svega toga, pa onda ukazuje koliko je to njemu lahko. Kada odluči nešto da učini, samo kaže budi, budi ono biva, subhanala. Znači veličanstven, uzvišen, el azim, stvoritelj Allah, dželevala, koji je sve ovo skladno, skladno stvorio, vidjet ćemo značenja šta su kazali učenjaci po pitanju velikog imena. Zatim u suri Al-An'am u 101. majtu, Allah dželevala kaže: "Badi'u samawati wal ard." On uzvišen je stvoritelj nebesa i zemlje. Pa nakon toga kaže: "Enna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba." Kako da njemu uzvišenom il da on posjeduje dijete kada nema, kada nema žene. Subhanak. Ovo ćemo posebno pojasniti. Allah dželevala ukazuje da je stvoritelj nebesa i zemlje, što znači da je apsolutni vlasnik svega onoga što se nalazi i na nebesima i na zemlji. Pa nakon toga se čudi Allah dželevala pa kaže kako i ukazuje stvorenjima kako da on ima dijete kada nema, kada nema ni žene, pa nakon toga kaže khalaqa kulle شَيْءٍ A on subhanahu wa ta'ala sve stvorio. A oni mu pripisuju dijete, pripisuju mu znači i drugu i sve. Kako? Kad je on stvoritelj svega, nakon toga kaže وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ I on je sve znajući, zna, subhanahu wa ta'ala, posjeduje apsolutno znanje o svemu stvorenom. Sve što je stvorio, u tančine zna, I u tančine poznaje. Znači sve stvoreno dobro, on subhanahu wa ta'ala, subhanahu poznaje. I zato je, znači, nakon ovoga jako bitno zašto Allah kaže da je stvoritelj nebesa i zemlje, a nakon toga negira, negira da ima dijete, da negira da ima drugu ili nešto kada njemu sve to pripada. On malikul mulk, kome pripada apsolutna vlast. Sve vlasti zemlje, dunjaluka, prolaznog, e, nebesa, ahireta, sve Allahu dželevala se vraća i on je, znači, taj apsolutni vlasnik. Značenje kada se odnosi na Allaha dželevala, i ovom jako je bitno da obratimo pažnju šta su učenjaci kazali. Ezdađađ Rahmetullah Ali kaže Bedija us samavati wal ard i on je stvoritelj nebesa i zemlje pa kaže on rahmetullah ali, time je želio uzvišeni Allah dželevala ukazati da je on jedini stvoritelj nebesa i zemlje. Koliko danas postoji ljudi koji se pitaju odakle, kako, kako je otpočelo, kako se je pojavilo, razumijete? Koliko danas postoji ljudi koji postavljaju ta pitanja? Allah dželevala u Kur'anu jasno kaže, i ovo je knjiga La Rejbe Fi, knjiga u kojoj nema, u kojoj nema nikakve sumnje. Na početku Allah Đelešanu pojašnjava. Tako da onom ko ima razum, <clears throat> ko shvati i razumije Allaha Đelevala, njegovu veličinu, njegovu snagu, njegovu moć, poput večerašnje ajeta i ajeta kojima govorimo, će mu biti tako lahko i e, lahko shvatljivo znači da shvati i da razumije da je on subhanahu wa ta'ala stvoritelj, da je on stvorio i nebesa i zemlju i da je njemu kao takvom veličanstvenom, velikom, uzvišenom, moćnom, silnom i snažnom lahko da stvori sve ovo što se danas vidi, što mi možemo primijetiti koliko je znači onoga što je gaj nevidljivo, koliko se danas tek planeta, razumijete, svaki dan gotovo se nešto pojavljuje, vidjeli smo neku novu planetu, nešto novo se otkrio, razumijete, da li ima života tamo, da li nema. Ne, nepoznanica, gaib, možda Allah Đelevala otkrije od tog znanja nešto, da ljudi shvate da vide. Znači ima nešto što se vidi, nešto što se ne vidi. Koliko je onoga što se vidi, a ukazuje na moć i veličanstvo Allaha dželevala, a koliko, ima onoga što se ne vidi, ali će se može u nekom vremenu e, saznati nešto o tome, pa ćemo doći neki novi informacije što će ukazati još na veću veličinu i moć, uzvišnost Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Ibn Kesir Rahmetullah Ali kada govori o ovom ajetu Badi'u samavati val ard, stvorite nebesa i zemlje, kaže Znači da on stvara bez prethodnog primjera. Nebesa kada je stvorio nisu postojala, razumijete? Zemlju kada je stvorio nisu postojala, nešto slično tome, nešto prije toga da je postojalo, pa da se ono kopira, razumijete? Ne uzubila se žele vana pripiše to. Danas sudi kada, jel, dođu do nekog e, otkrića, nečega, ili su pokušali da kopiraju, razumijete, u nekom smislu, imaju neku osnovu, dakle, počinju, dolazi do zaključka, do nekog novog otkrića, ili ne, dok Allah dželevala stvara a da prije toga ne, nešto nije postalo slično tome, da primjer toga nije bio, nije postojao. Allah dželevala lahko mu je subhanahu wa ta'ala, znači bilo šta stvori šta god on subhanahu wa ta'ala poželi. Zato on subhanahu wa ta'ala toliko je moćan i mudar u svom govoru da pojašnjava kada bi mora bila mastilo, tinta, a sva, e, sva zemlje kada bi bila kalem, pero da zapiše njegove riječi ne bi zapisao, mora bi presahnula. Allah dželala toliko je mudar, sveznajući, da bi mogao znači govoriti govoriti toliko da bi mora tolika, znači presahno ne bi zapisala riječ uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je on subhanahu wa ta'ala moćan u svim svojim osobinama u svim svojim osobinama, pa znam se tek njegove moći u stvaranju, u stvaranju, znači koju on posjeduje Allah te bareke A kada čovjek promisli i razmisli, pa onda pogleda stvarnost u kojoj živimo, koliko ljudi glavu okreću, koliko negiraju postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala i ne žele da ga prihvate kao gospodara, ne žele da kažu da su zvijezde, ukras nebesa koje je Allah Đelešanu ukrasio i koje je stvorio, nebesa da je Allah Đelešanu stvorio, nepomična brda, planine, danas ljudi subhanallah kada pogledaju telefon, najnoviji neki model kad jest moćan. Danas se koristi, znači, moćno, auto, avion, jel, sve nešto moćno, moćno. Sve se dive nečemu što je čovjek izumio. Izumitelj postao, znači, za jedno, <clears throat> možda se neko trudio godinu, dvije, tri, neko može u kraćem neko u dužem periodu, izumije neku stvar. <clears throat> Mi dolazimo nakon toga <clears throat> i trudimo se da kažemo kako je to moćno. Čudi se, suhala, jel? Ono jeste, znači, i fino i skladno i lijepo, razumijete, za pohvaliti. Međutim, ko pohvali Allaha vala kako njemu dolikuje, stvoritelju stvorenja nebesa i zemlje. Pogledajte planine. Šta mislite koliko godina imaju ove planine? Šta im fali? Stabla na planinama, rijeke, voda, izvori, nebesa, ukrasi Dunjaluka. Stvoritelj koji je divan, koji je najljepši, najbolji stvoritelj, koji najbolje oblike daje, koliko puta kažemo hvala moćnom stvoritelju, koje je ovo moćno i skladno oblikovao i stvorio. A svakodnevno spominjemo i hvalimo ljude koji dođu, znači za tren oka se pojave sa nekim izumom i čudimo se, i pretimo se, divimo se, mašala, ma. Gdje je mašala da se divimo Allahovom stvorenju? a stvara i to kad se vrati ponovo na čovjeka, pojedinca, koji je opet Allah Đelešanu stvorio i podario mu sičušan organ u tijelu, to je mozak. Pa pogledajte, odakle se to počne da on sve to izmisli. Razumijete? O neke inovacije i svega ono što se pojavljuje u svijetu. A Allah, je stvorio i svi imamo mozak. Nekoga koristi, nekoga ne koristi. Razumijete? Svi. Svi smo mi pametni, alhamdulillah, razum obdaren. Samo što se među nama, znači, postoje ogromne, ogromne razlike. Tako među čovječanstvom. Neko se isče po nečemu. Ali subhanallah kada se vrati, analizira i vidimo i kome se to sve pripisuje, pripisuje se Allahu subhanahu wa ta'ala koji daje iz svog fadla koliko hoće kome, nekoga izvisuje, nekoga unizuje, nekom da znanje, nekom ne usma, znanje, nekom ne da, znači beričat, nekom da beričat, nekom da na pak, nekom ne da na sve se vraća na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Đari Ali kaže, on je vladar nebesa i zemlje, LBD. Vladarne vladar nebesa i zemlje na kojima sve svjedoči njegovu jednoću. I nebesa, stanovnici nebesa i stanovnici zemlje svjedoče njegovu Tebareke ve jednoću. Pa kaže i priznaju pokornost njemu. Nakon, toga kaže jer on je tvorac svega i svačega koji stvara iz ničega. Tvorac svega i svačega koji stvara iz ničega. I to je znači glavni, eh, opis, odnosno pojašnjenje te Tebareke Vetala imena El Stvoritelj, tvorac svega i svačega iz ničega, subhanallah. Razumijete? Auto. Habibi, sada bi ovaj telefon, šta treba sve za ovo skontati? Šta mu je potrebno? Allah Đelešanu stvara iz ničega. Ništa mu nije potrebno. Tebi znači bilo šta. Da pokušaš, da dođeš, da treba. On sve što treba, Allah Đelešanu stvara. Iz ničega. <clears throat> iz, Zatim kaže stvaralac i davalac egzistencije bez prethodnog osnovna i primjera prema kojem bi to učinio. Ne postoji primjer na osnovu čega Allah Đelešanu stvara, jer on stvara onako kako on subhanahu wa hoće. I u svom njegovom stvaranju je vrhunac ljepoti i vrhunac mudrosti. Razumijete? Možda nekad da čovjek pomisli nešto da ima neskladno. Međutim, u tom neskladnom postoji vrhunac mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala koju možemo nekada dokući, nekada i ne možemo, u stvari i nije, i nije nam naređeno dok učimo mudro svega onoga što Allah Đelešanu stvara, jer on se ne pita za ono što radi, a mi ćemo biti pitani za ono što mi radimo i što mi činimo. <clears throat> el khattabi Rahmetullah Ali je kazao El-Bedi, stvoritelj stvorenja, stvoritelj stvorenja koji stvara iz ničega bez prethodnog primjera, a nakon toga čini to da se nađe u svijetu postojanja. Razumijete? Allah Đelešanu stvara i on je halik. Razumijete? On je predodredio šta će se, šta će se desiti, šta će se pojaviti. Zatim je on elbari, koji nakon toga, znači čini da se to pojavi, ali to što se pojavljuje, je on el Musawwir, koji daje oblik tom što će se pojaviti, razumijete? I on je el bedije. Nakon toga, znači, vidimo i svi možemo da svjedočimo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala stvaranje. Sadi rahmetullah ali je kazao bedi u semavati val ard, stvoritelj nebesa i zemlje, pa kaže to jest njihov stvoritelj koji je stvorio u najljepšem obliku. Znači da si biro da si zamišljao, da si promišljao, nešto ne možeš zamisliti, nešto ljepše od onoga što je Allah Đelevala stvorio nebesa, nebesa i zemlju. Zatim kaže čija je ljepota dostigla vrhuna svakog vida ljepote. Iznad ove ljepote nema ljepote. sumano. Razumijete? Da znači, čovjek treba se tome divi. I zato su ajeti došli ko ne promisli o stvaranju nebesa i zemlje, teško onom koji prouči i ne razmisli o njima, kako, kako je poslanik Allahu alijih vseleme ukazao za zadnje ajti sura Al Imran, koji govori o stvaranju Allah te barek vatala nebesa i zemlje. Čovjek gleda, ne razmišlja, čovjek gleda, ne promišlja, razumijete? A čovjek kada malo promisli, kad se malo zamisli o svemu tome, ah i šta ili ćeš osjetiti stravopoštovanje, ponizivost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, s druge strane, drugi put koji ubiriješ o, tom razmišljanju, promišljanju, te deburu kuranskih ajeta, Habibi, je da se tvoj iman povećava. Ne možeš dozvoliti sebi da ti iman jel stagnira, a ima nikada neće biti na jednom mjestu. On ne stoji, on ili pada ili raste. Što više radiš dobrih dijela, tvoj iman oskače. Što se prepustiš strastima, šubhama, vesvesama, šeitanovim stopama, on opada. Tvoj hal danas nisi veda, nisi sretan, nisi super, kontaš ovo ono, to je pokazatelj onoga što nosiš u prsima danas. Čim se malo bolje osjećaš, lijepo ti je, super ti, ako imaš, ako nemaš, elhamdulillah svakom halu, razumijete, tvoj iman je odskočio, nešto si skonto, nešto si čuo nešto je prouzrokovao da u tvom srcu proradi. Ono što Allah dželevala voli, a to su dobročinstvo, dobra djela, ljubav prema muslimanima, zaštita muslimana njihovih prava, znači da se šti, paziš šta pričaš, sad će Allah dželevala zadovoljan. E, da govoriš ono što izaziva Allahu dželevala sržbu, da se kloniš, čuvaš, razumijete? A danas toliko imamo izazova od naših sjela, naših druže, naših sastančenja, slušanja, ideš ulicom, ideš na pijacu, na mjestu gdje radiš, uvijek slušaš gotovo da prevladava zlo. Gdje god se pojavi, razumijete? I vrlo je, e, znači, mjesta, mečlisa, sjela gdje ima hajra. I na tim hajra, sjelima, kada pogledam njihovom vanjštinom upućuju na hajr, međutim kada malo sjedeš tu, opet čuješ šer. Jer gotovo da nema sila da je sačuvano gibeta, nemimeta, potvore i ostali stvari. Okupirali, smo naša sjela, naša druženja, svim i svačim osim onome što vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom, njegovom zadovoljstvu. Zato ljudi treba da se trude da se trudi da se vrati na ona sjela i družina kojima su bila sahabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Imam Kurtubi rahmetullah alejhi kaže bedi aus samawati wal ard da je Allah stvorite nebesa i zemlje pa kaže jedno značenje da je on te bareke ukrasio nebesa i zemlju. Jedno značenje, znači on kad govori u svojoj knjizi navodi ova mišljenja koja smo mi već naveli, Zatim spominje jedno značenje da ima da je on subhanahu wa ta'ala ukrasio nebesa i zemlju. Zatim je naveo kuranski ajet iz sure An-Nur, 35. ajet Allah Đelešanu kaže Allahu nuru samavati wal ard. Allah Đelevala je izvor svjetlosti i nebesa i zemlje. On je nur. Hijabuhu nur. Zastor na njegovom licu, između njega i od nura. Njegovo lice je nur, subhanala. Zato će ta svjetlost biti toliko bještava i sjaj veliki, da će biti e, uživanje i e, slaz gledanja Allahov te bareke vatana veličanstveno lica, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti i uči od onih koji će uživati u pogledu i gledanju njegovog uzvišenog lica. Zato ovdje u ovom kuranskom ajetu, odnosno pojašnjava Imam Kurtubi, da je označenja bedi da je on ukrasio nebesa i zemlju kao što je dao svjetlost nebesima i zemlji. On je izvor te svjetlosti, on daje tu svjetlost. Nakon toga kaže imam e, Kurtubi da nebesa i zemlja opstoje njegovom voljom. Znači prije toga da je on stvoritelj nebesa i zemlje, da je svjetlo nebesa i zemlje, a zatim da nebesa i zemlja opstoje njegovom, njegovom i kvetala voljom, pa kaže on je taj koji je ukrasio i nebesa i zemlju. I tako da kaže, sva navedena značenja imaju ili spadaju u riječ el-ibda. El-ibda znači stvoriti, oblikovati. Sva ova značenja se vraćaju na ovu riječ da je on bedi'u samavati wal ard. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Šta su podovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahovog tebareke wa ta'ala imena? Prvi plod rada braća da čvrsto vjerujemo, a pozivamo sve one koji imaju nedomice, šubuhu i sumnju u postojanje Allaha Đelevala, da čvrsto vjeruju nakon ovakvih argumenata i ovakvih znači iskaz od strane Allaha dželevala, njegovog govora, a koliko znači već mi govorimo Allahu dželevala kao stvoritelju, koji je opisan savršenim svojstvima, osobinama, koji je opisan najljepšim imenima iz koji proizilaze takve savršene osobine koje niko ne posjeduje. Zato prvi splod jeste da čvrsto vjeruješ da je on subhanahu wa ta'ala stvoritelj nebesa i zemlje i da nikada, nikada ne dozvoliš ni šeitom ni svima onima koji ubacuju sumnje i šubhe u srca ljudi da pomisliš da je to tek tako došlo, tek tako nastao neki prasak, bum, i to se sve tako porijedalo. Nikada, ni u kojem slučaju, nego je došlo od strane mudrog, sveznajućeg, uzvišenog, moćnog, snažnog Allaha te bareke ta'ala, stvoritelja svih stvorenja, također kao stvoritelja nebesa i zemlje koji je opisan takvim veličanstvenim osobinama koje ne posjeduje niko osim on subhanahu wa ta'ala. Lej se ke mislihi šej, ne postoji neko poput njega, niko nije kao on, Niko kao Allah dželevala, pa tako niti u njegovom zatu, njegovom veličanstvenom biću, a također niti u njegovim svojstvima. Ne postoji neko ko ima osobine poput Allah, a jedna od Allahovih osobina jeste svojstvo stvaranja. Niko ne može stvoriti kao Allah, niko ne može doći sa nečim da je slično Allahom dželevala stvaranju. Prije svega zato što su stvorenja nemoćna da stvore ono što Allah dželevala stvara. Jer je on halik, i kao takav je zaslužan da bude obožavan. Kao takav pripada mu pravo da mu budeš ponizan, da mu padaš na sežu, da od njega moliš, da od njega tražiš, da samo njemu robuješ, da samo od njega strahuješ, da se samo od njega nadaš. I vrhunac svega toga da se samo na njega oslanjaš u svim svojim poslovima, u svim svojim stanjima. I kao takav, ako to sve budeš imao kod sebe, može se nadati uspjehu i na Dunjalku i na Ahiretu. I na Dunjalku i na Ahiretu. Svi oni koji nemaju ove stvari navedene pri sebi, moraju da ih izgrađuju. Moraju, znači, da se vraćaju na ono čemu su bile prve generacije. Prve generacije bili, su na ovakvim uvjerenjima, na ovakvim stavovima, na ovakvom ubiđenju, jekinu, jasnom, jer nije bilo šubije, nisu dozvoljavali, nek su oni bili ti koji se naturaju i drugima davete, a nisu čekali da drugi njima davete, da drugi njih pozivaju delalet, nego su oni imali nur, koji je od Allaha Đelevala došao, kitab koji je mubin, jasna knjiga, došao od onoga koji je mubin, jasni i očiti, sa knjigom jasnom i očitom, preko poslanika jasnog i očitog, sa ajetima jasnim i očitim, prepunih znakova, došlo je čovječanstvo. Pa kako nakon svega ovoga ljudi mogu glave da okreću? Kako mogu da kažu da ne žele da slušaju? Kako mogu da izbjegavaju, da bježe od onoga u čemu je lijek? za njih same, za njihove duše, za njihova tijela, gdje im je uspjeh i Dunjaluka i Ahireta. Svi žele kuću mira, kuću spasa, kuću uživanja. Međutim, kuća uživanja i kuća spasa može doći samo slijedženjem onoga sa čim je došao Muhammed, Muhammed sallallahu alihi Allah kaže Rabbukum rabbus samavati val ardi ladhi Allah gospodar Rab je ona isti gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju. To je vaš gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju i ono što je u njima. Rab, kada, se bude neko, kada bude neko upitan ko je tvoj gospodar, moj gospodar je Allah, gospodar nebesa i zemlje i svega onoga što je stvorio. To je naš gospodar, moćni, silni, snažni. Niko nije kao on. Niko nije kao on. U svim njegovim tabare kvetala veličanstvenim osobinama. Zatim, draga braćo, drugi post poznaje ovog veličanstvenog imena, da Allah kada stvara, ono što smo već pojasnili, kada stvara nešto novo, prije toga nije znači postojalo nešto slično tome. Nema primjera za to. Ne ponavlja se. Allah Đelešan kada je došao sa nebesima i kada je došao sa zemljom, nisu postojale. I to ukazuje njegovu veličinu, na njegovu snagu, na njegovu moć, na njegovu uzvišenost u svakom pogledu. Čovjek kada promisli, samo se malo vini sa avionom u visine, subhanova. Koji osjećaj? Kada vidiš sve ono, ispod tebe, iznad tebe, gdje si ti? Pomisliš da su nebesa ovi oblaci. Nekada kiša, jel, oblaci, pa to prvo nebo, nisu. Ana kada pogledaš gdje je to nebo, koliko je to nebo. Prvo nebo, dunjalčko, zatim gdje je drugo dunjalčko nebo, pa treće, pa četvrto, peto, šesto, sedmo. Iznad sedmo dolazi kursi, iznad kursija dolazi arš, iznad arša Allah dželevala. Veličina, nešto nepojmljivo, nesvatljivo, neograničeno. Ne možeš ograničiti Allah dželevala, ne možeš ga pojmiti, ne možeš ga obuhvati. To je uzvišen Allah dželevala koji je stvorio sve ono što je ispod njega. Sve ono što je ispod njega Allah dželevala je stvorio. I to u najskladnijem, najskladnijem obliku jer Allah dželevala kaže Zalika alimul gajbi wa šahadati azizu rahim to je Allah dželevala, poznavalac koji poznaje skrivene i vidljive stvari, skriveni i nevidljivi svijet, odnosno najvidljivi i nevidljivi svijet. Allah dželevala, el aziz, moćni, snažni, ar i samilosni. Subhana koliko je god moćan u svojoj vladavini, u onome što je stvorio, još više je milosti prema tim stvorenjima. Još više je milostiv. Sve što ukazuje njegovu moć, njegovu silu, veličinu, sve drugo ukazuje njegovu milost. Koliko je milosti prema nama, ljudima, stvorenjima koji toliko griješe. Koliko to, koji, koji toliko griješe. Pogledajte nas, koji da kažemo smo oni koji smo predane Allahu a naši postupci koliko ukazuju ono što znamo i što ne znamo, a suprotstavlja se i propisima. A tek kada pogledamo ljude koji nemaju veze sa vjerom, koliko griješe prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a on je milostim ne uništava, ne kažnjava i ne požuruje sa kažnjavanjem jer od njegovi lijep imena je Halim, koji je blag prema stvorenjima. Daj im šanse, daje im život, pruža im nove mogućnosti, da se vrate i pogodamo vrhunac mudrosti svega toga, da čovjek radi možda grijehe 50-60 godina, nakon toga se vrati Allahu Đelevan. I ubice, ubijeni u džanet, kaže poslanik Ali Islatu Kjafir ubio muslimana, musliman šehid. Ode u dženevska prostranstva. On kao kjafir ubio muslimana, Šta se dešava nakon toga? Nakon toga prolazi vrijeme, prolaze dani, godine, se on još više čini djela kufra, nevjerstva i protiv muslimana. Ali dođe trenutak, Allah žele vala ga uputi. Uputi na hajr, postane musliman, zatim stupi u redove muslimanske vojske, počinje se boriti i preseli ko šehid. I ubica i ubijeni u džennet, gdje će uživati u hladu znači zadovoljstvo Allaha Đelevala u svim ono, onim stvarima koje je pripremio za iskrene vjernike. Pa zamislite susreta između ubice i vjernog u džanetu. Ali to Allaho hikmet, hikmet, Allahova mudrost, El hakim niko nije kao on. To ne možeš pojmiti, to ne možeš shvatiti danas da ti neko ubije nekoga u familiji. Koliko je veliko znači da mu oprostiš, da ne dođe do kisasa odmazde. Koliko je to veliko, razumijete? I teško čovjeku. Allah vala koliko oprašta, koliko prelazi. I ono što, kada oprosti više se ne vraćate, posjeći, a to se radi, to su radi. A mi, znači, uvijek se vraćamo na to. Zatim Allah kaže Elazi ahsane kulle šeine koji u najljepšem obliku sve stvara, sve što je stvorio, u najljepšem obliku je stvorio. Uzvišen Allah te bareke vetala. Zato Allah Đelešanu kaže فَتَبَارَكَ Allahu ahsanul الْخَالِقِينَ I neka je uzvišen i slavijen, veličanstveni Allah dželevala koji najljepše, najljepše stvara. Čovjek kada promisli, kada razmisli o svemu ovome što Allah dželevala, i o nama samima, kada pogledaš kako si skladno stvoren, šta sve posjeduješ, razumijete, od ovih čula osjetila, o osjetilima samo kad čovjek razmisli, veličinu i uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala, i zato treba čovjek da bi se malo vratio, da bude svjesni i da promisli o sebi. Da promisli o svojim organima. Kako ga je Allah želevala skladnim učinio? Šta mu je sve podario? Ko je taj stvoritelj koji je tako skladno učinio? Da fekcera, znači dan i noć se radi. Koja će to mašina toliko raditi? Ali tu mašinu čovjek izmislio, dok srce i te organe Allah Đelevala je učinio. Iz ničega. Šta su bili? Šta si bio? Šta si bio? Kap sjemena. Prije kapi sjemena ništa. Od kapi sjemena, pogledajte sada. Sad imaš možda i ulučan, ili si babu, imaš djecu, razumijete? Ali to uzvišenje Allah Đelešanu učinio. Stvoritelj svega. I zato ovakve stvari povećavaju nama iman. I osnažuju naš iman ulijevao jekin naša srca i da nikad ne dozvolio se pokolebaš i da ostaviš put istine. Nikada. Jer sreću nikad niješ naći na drugoj strani, osim na strani istine. Nikad neš biti sretan. Koliko god da imaš, šta god da činiš, ahi, ako glavu okreneš od glava puta, dok se budeš držao Allahovih granica, njegovih propisa i puta sa kojim je došao Muhammed Ali salatu wasalam, bit ćeš sretan. Uživat ćeš. Makar ta tvoja sreća kratko trajala, u smislu da kratko živiš pa preseliš. A tek onda, tek onda dolazi uživanje. Zato poslaniku Ali salatu wasalam, kada su ponudili život, Allah dželevala prije nego što mu dušu uzeo, ponudio poslaniku Ali vas wasalam život na Dunjaluku ili povratak ahiretu, povratak Allahu dželevala, pa je odabrao šta? ahiret, vječno uživanje, cijeljeno, plemenito društvo koje mu dolazi od strane Allaha Vama. Razumijete? To je kuća i mjesto za kojem treba tvoja duša da žudi i čezni. Iz dana ulazak u noć, da promišljaš i razmišljaš o tome, da nastojiš da se umiliš svom plemenitom gospodaru koji je plemenit, milostiv i da znaš da to neće izostaviti iz one skupine ako se budeš trudio. Ako se budeš trudio, budeš se na... Allah sam sadašnji trud vidi. Nekad je neko mogućnosti više da uči, nekad je neko mogućnosti manje da učini. Ali se boj Allaha makar sa polovicom kurme, Makar sa polovicom hurme. bi možda imaš do maraka da udjeliš. Brat od tebe nema nema ni hurmu. Ali ima nije, subhanallah. Ima nije da mi je, Bože dragi, kao što ona ima bogataš, toliko sebi dijeli na tvom putu. I isti su nagradi, subhanallah, isti zbog iskrenog nijeta. Dok imaš fasida koji troši te iste pare na razvrat i odgovarat će kod Allaha za to. Imaš osobu koja nema mogućnost, nema para da troši u razvrat, ali kaže da mi je ja više pod po diskotekama, ja bi sa curama, ja bi furo, ja bi ovo radio i ono, razumijete? Isti su u grijehu, iako ovaj to ne radi, isti kod Što znači nije. A pogledajte Allahove neizmjene milost prema robovima, da te po nijetu toliko nagrađuje. Imaš, nemaš, ali imaš u srcu ono što ona ima, razumiješ, kad ima pare, kad nema para. I da ste isti, sumala I dođeš sutra na hiret kao siroma. Ako si siroma. Razumijete? I pogledaš na brda svojih dobrih dijela. Da znaš da ih nisu učinio ali si trguo sa nijeti mahi, bio si iskren, radi Allaha dželevala, u ime Allaha, sve što si radio, radio si radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što nisi bio u stanju, priželjkivao si, u ime Allaha, kada je bio mogućnosti, to bi radio. I to ćeš naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer svaki trudbenik svoj će trud naći kod pravednog sudije, koji neće učiniti nepravdu, koji neće učiniti nepravdu, niti prema bilo kome, pa čak ni prema nevjernicima oni koji su znači nevjerstvu lutali, koji su ga vrijeđali, koji su ga psovali. Ni prema takvim Allah dželevala neće, neće učiniti nepravdu. Čak i među njima će postojati deređe u džehennemu. Neko će više odgovarati, neko će manje sve, u ovisnosti njihovih, njihovi loših dijela. Sljedeći put, draga braćo, jeste da uzvišeni Allah dželevala spominje ovo svoje veličanstveno ime u ajetu za kojeg učenjaci kažu da je odgovor kršćanima i mnogobošcima koji opisuju Allaha subhanahu wa ta'ala da ima, znači sinove, da ima djecu ili da ima kćeri. Razumijete? Za meleke su govorili šta? Da su to kćeri. Allaha subhanahu wa ta'ala, a kršćane, odnosno židovi i jevrijeji govore za Isa da je sin, da je sin Boži, odnosno da je uzer sin, sin Boži, neka Allah žele vala čist i uzvišen od ovakvih tvrdnji. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالُوا تَحَذَ اللَّهُ وَلَدًا i oni govore, Allah žele vala je uzeo sebi dijete. Subhane, on sam govori, sam se veliča i slavi. Neka je uzviše veličanstven Allah žele vala od takve tvrdnje. Zar može neko biti toliko, znači, hrabar i drzak da kaže takve krupne riječi, da Allah Đelevana je uzeo sebi, sebi dijete. Pa on sam se veliča i slavi subhane. Zatim kaže, bel lehu ma fis samavati wal ard. Ne, njegovo je sve i što je na nebesima i na zemlji subhanu. Zar si probrao od svega toga što je Allah Đelešanu stvorio? Sve što je na nebesima, sve što je na zemlji, kažeš ima dijete. A sve njegovo vlasništvo, sve pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, on stvorite. Zar se može neko naći koji je ravan Allahu Đelevala? Ne postoji, znači neko ko je ko on, subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada sve, stvorite svega i nebesa i zemlje i svega onoga što je na nebesima i na zemlji. Kulun lehu I sve što je i na nebesima i na zemlji njemu robuje, njemu je pokorno. Htio ti to prihvatiti ili ne, ti si pokoran Allahu dželevala, učini sebe da ne spavaš šahi. Učini se, ne možeš znači. Mora se pokoriti Allahovim sunanima, njegovim zakonima koji učine Dunjaluku. San će te savladati. Pi pilule koliko god hoćeš doći truta opet mora zaspati. Znači, mora se pokoriti. Pokušaj da izbjegneš smrt, nemoguće, jer je Allah odredio. Pokušaj bolest da izbjegneš, ne, jer je Allah Đelešan odredio. Pokušaj steći metak, ako ti ga Allah uskrati, nikad ga neš steći. Razumijete? To su suneni Allaha Đelevala na Dunjaluku za svakog pojedinca i zato su svi pokorni u Allahovom kaderu, u njegovoj odredbi. Niko nije u stanju da uzvrati ili odbije Allahovu dželevala odredbu koja se spušta na, na stvorenja. Zatim Allah Đelešanu nakon ovog kuranskog ajeta gdje znači on subhanahu wa ta'ala ukazuje na tvrdnju nevjernika da opisuju da on ima dijete. On je negira subhanahu wa ta'ala ukazuje da je on uzvišen i veličanstveni za njihovi tvrdnji. Zatim ukazuje da je on gospodar apsolutni nebesa i zemlje i svega što je u njima. Da je on stvoritelj nebesa i zemlje i svega što je u njima. I da je sve to njemu pokorno, kaže nakon toga bedi semavati Al ard. I on je stvoritelj nebesa i zemlje. A čovjek promisli, da razmisli šta to ti pripisuješ Allahu Šta si se umislio? Ko si, šta si? Da li imaš dokaz od Allaha Đelešanovu? Da je on to ukazao? Nemaš. Allah Đelešan se čisti i uzviše od toga. Pripisujemo osobine majkavosti, a on opisan osobinama savršenstva. Razumijete? Nema potrebe za tim. Zatim kaže Allah Đelevala وَإِذَا قَدَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ A on koji je gospodar i stvoritelj nebesa i zemlje, kada samo nešto odredi, kaže budi, kun, fekun. Budi ono biva. Znači, pogledajte snagu, moć, uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala, da samo to kaže i to na kraju biva. Veličanstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala, moć u svakom pogledu i onda vidite koliko su zalutali oni koji pripisuju Allahu dželevala djecu, dijete, znači ili kćeri. Koliko su daleko spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko su daleko od spoznaje veličine Allaha subhanahu wa ta'ala, jer da su ga spoznali istinskom spoznaju nikada to ne bi tvrdili. I zato je jako bitno da čovjek spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne može se spoznati Allah džel, ne može se spoznati osim kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. I zato Allah džele vala, pogledajte, gotovo nema nijednog ajta, a da u njemu ne opisuje ili ukazuje na svoju savršenu osobinu, ili da ne ukazuje na svoja imena i njihova značenja. Koliko je bitno poznavati i saznati Allaha džele vala, ne samo da kažeš ima Allah, ima Bog, osjećam ovdje, ne moraš upoznat svog stvoritelja, svog stvoritelja koji je opisan sa tolikim nepobrojivim savršenim osobina, nema broja, nema granica osobinama lađe lavana, posebno u njegovim dijelima, nema granica, razumijete? Čak i imena Allaha subhanahu wa ta'ala niko ne zna njihov broj. Jer je nešto on objavio, a nešto je ostalo njemu, kod njega u njegovom znanju. Poslanik alaih u hadisu koji nam prenosi Musa, a bilježi Buharija i Muslim kaže, sallallahu alihi wasalam. lejse ahadun evo lejse šejun asbara ala eva semijahu min Allah. Ne postoji neko ili nešto, znači ravija kaže neko ili nešto, da više sabura na e, ezijetima koje čuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi ezijeti su širk, vrijeđanje, psovanje, nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne postoji neko ko više sabura. Ah i danas kad ti kaže neko nešto, sutra, možda danas se sabura, sutra niješ, preko, znate. Allah žele vala svakodnevno, pogledajte koliko samo crkvi ima, šta se radi u tim crkvama, koliko ljudi ima koji širk čine, koji obožavaju kipove, lažan božanstva. Koliko ima nepokorni, koliko ima oni koji prelaze granicu Allaha te bareke vetala, koji griješe, to čovjek ne može ni pojmiti. Koliko se sad u ovom trenutku grijeha čini na zemaljskoj kugli. A Allah dželevala sve to gleda, sve to motri i ne požurije sa kaznom. A kaže nakon toga poslanik sallallahu alihi vseleme innahum la yad'una walada. I nakon toga što je zijeta la dželevala, oni mu još pripisuju dijete. A pogledajte rezultat svega toga. Kaže poslanik sallallahu wa innahu la yu'afihim wa A on nakon svega toga i daje im na hrani ih, brine se o njima i liječi ih. Daje im zdravlje, brine se o njihovim tijelima. Znači ti mušnici, mnogobosi, nevjernici, griješnici, kad pogledaš je zdravlje, jel? Allah je podario zdravlje u tijelu, jede i pije, uživa u blagodatima Allaha Đelevala i nakon toga opet Allaha Đelevala vrijeđa sa svojom nepokornošću, odnosno ovdje konkretno je došlo, znači pripisujući mu dijete, neka je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala od tvrdnji koje mu pripisuju nevjernici. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Marijem 93. majetu do 95 kullu كل fis في wal ardi I ova tri ajta koja ćemo citirati su jako bitne da se promisli o njima. Znači ne postoji bilo ko ili neko ko živi na nebesima zemlji, a da neće doći pred milostivog kao rob. Kao rob. Neće biti silnika, oholnika. Svi će doći ponizni, predani Allahu dželevala na sudnjem danu. Pa kaže Allah Đelešanu, وَلَكَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا A on je sve njih dobro upamtio i sve njih pobrojao. Subhanallah. Danas kad čovjek ode na fakultet, pa znate, profesor sad ima stotinu studenta. Pojma nema ono, ko su, šta su, ne poznaje. Onaj se potpisuje za onoga, jel, ti znaš, jel tu, potpisuje se ovo, ono, zna, a on nije tu. I tako mogu prevariti, zavljati ovaj profesora. Međutim, na sudnjem danu, subhanallah, Allah žele vala garantuje da je pobrojao i da je upamtio sva svoja stvorenja, sve što je stvorio. Niko neće izostati, svaki pojedinac će doći i stati. Allah Đelešan će znati da je tu. Moći Allah pogoda je stvorenje, njegovog kapaciteta pamćenja. Sto studenta ne može upamtiti. Tek da zna njihove osobine šta radi. Allah žele vala sve to zna. To su veličanstveni ajet na koje Allah Đelešan ukazuje. Pa kaže وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا I svi na sudnjem danu će doći pojedinačno. Pojedinačno, ah, i nema tjelohranitelja. Ma kod nas, danas ideš šepuri se štitete, jel, ispred tebe, iza tebe, sa strane, niko te ne može prići. na sudnji dan I ako si bio takvi, ako si bio dovakvi ili nakvi, doćeš kao pojedinac i tvoje stanje Allah dželevala će znati da si tu, da stojiš. I taj dan će biti tegoban, težak dan, posebno za nevjernike. Posebno za nevjernike. Za lice mjere. Biće težak i za vjernike. Jer će vjerovjesnici tog dana govoriti Allahu dragi, samo spas, spas, spas dok ne dođe ili dok ne dođu do poslanika Muhammeda alaih kojem pripada šefat, odnosno veliki šefat. Svi će, se, svi strahovati, svi će, se plašiti. Znam se kao vjernik kada bude strahovao tog dana, šta tek očekivate onaj koji ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji negira stvoritelja nebjesa i zemlje i svega onoga što je u njima. Čemu će se nadati? Zato su ovi ajeti, veličanstveni ajeti, da čovjek promisli i razmisli da na Dunjanu, ah, a Bibi, kogoda te okružuje, s kim god da si, ma kakva ti je poroca, svi oni imaju svoja prava. Svi oni imaju svoja prava. Ali najveće pravo koje treba da gledaš je Allahovo pravo. Jer te poroca neće pitati zašto, kako kad si glavni u porodci, jel? Međutim, kod Allaha ćeš biti pitan. I morat ćeš mu odgovoriti. Šta si činio? Šta si radio? Čemu si svoj život posvetio? ko ti je ili šta ti je prioritet u životu bilo znači na Dunjaluku. Razumijete? Zato nemoj da propustimo ovu priliku koju nam je Allah dao, priliku koja kratko traje, da bi zaslužili vječnost. A vječnost ne može se da se preskoči ovo stanje ahireta, stanje drugog svijeta, tvoje smrti, pa nakon toga ideš direktno. Ne, ahi, kabur, zabi u kaburu, proživljenje, pa sve što se dešava na proživljenju, pa tek nakon toga sirat, hoš uspjet, niješ uspjet, prijeći. I tada će biti ispit. Pa ulazak, odnosno dolazak pri vrata dženeta, pa nakon toga ulazak. E za taj trenutak čovjek treba da se trudi kada na tim vratima dženevskim bude tolika gužva, a između jednog štoka vrata dženeta i drugog, kao između Meke i Šama. Allahu I kaže poslanik Aresa, tog dana će biti velika gužva na ulazu u džeretlija kog će biti sura. Razumijete? Znači nije nešto malo pa čovjek treba se radije tim trenucima, da živi za te trenutke, ali da zna da dženet ne dolazi tek tako, nego kroz veliki, veliki trug, veliko, veliko zalaganje na, na dunjalku. I posljednji plod spoznaje ovog veličanstvenog imena, draga braćo, da je ovo večerašnje ime spomenuto u hadisu poslanika alaih sallatu koji ukazuje na Ismul Azam, najveličanstvenije Allahu te bareke vetala ime. Kaže poslanik alaih tu prije svega od Enesa radi Allahu da je sjedio sa Allahovim poslanikom sallallahu ve selleme, a nekakav čovjek je klanjao i proučio sljedeću dovu. A nakon te dovi, kada je poslanik sallallahu ve selleme čuo, kazao je velike i veličanstvene riječi. Kaže, da je taj čovjek izgovorio Allahumme inni es'eluke bi enne lekel hamd Allahu dragi, ja te molim i od tebe tražim, jer čvrsto vjerujem i ubijeđen sam da tebi pripada svaka hvala. Allahu akbar, pogledajte početka dove. Zatim kaže, la ilaha ila ent. nema drugog Boga koji se obožava, kojem se bade čini osim tebi. Ti si jedin istinski Bog. To je jekin koji je izgovorio u ovoj dovi ovaj čovjek. Zatim kaže nakon toga, entel mennan, Bedi samawati wal ard. El menan, lijepo ime, u drugom rivajetu došlo entel hanan, wal menan, o tim imenima ćemo govoriti njihovom značenju. Zatim je kazao, nakon menana bediju samawati wal ard. Pa nakon toga kaže, ja dhal dželali wal ikram, ja hajju, ja qajum. Sva Allahova imena, mislim u ovom hadisu navedena Allahova dželevala određena imena. Nakon toga poslanik sallallahu alihi wasallam kaže Lekada Allahe bismihi l'azam Zaista je ovaj čovjek dovio i dozivao Allaha sa njegovim najvećim imenom. Najuzvišenim imenom. Allaha vala su sva imena lijepa. I sva imena su mu uzvišena. Ali postoji jedno ime koje se znači odlikuje na ostalim Allahom i Tebareke imenima kao što je došlo na hadisma i drugim hadisma koje smo navodili prije. Pa kaže poslanik sallahu alihi veseleme, on je molio Allaha dželevala sa najuzvišenijim Allahovim dželevala imenom, pa kaže i bihi eđab, kada se Allah dželevala tim imenom doziva. Allah takvom robu se odaziva. Kada se Allah Đelešanu pozove takvim imenom, Allah Đelešanu mu se odaziva. Pa kaže nakon toga va iza su bihi a'ta. A kada se nešto tim imenom od Allaha vala traži, on mu to da. Razumijete? Ko je naučio ovu dovu? Samo da on završavamo. Znači, veličanstvena dova koju bi trebao svaki od nas da poznaje i zna, posebno svi mi imamo hađe i potrebe kod Allaha vala i svi smo ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala, on uzviše ovisan stvorenja, dovimo svakodnevno, pa tako znači bi bilo lijepo da naučimo ovu dovu, da je kažemo, da zovemo i prizivamo Allaha dželevala ovim veličanstvenim imenima, u ovom, znači, redoslijedu ovdje je došlo više Allahovi Tebare Kvetala imena, ali jedno od ovih imena je Ismun A jedno od imena koje je spomenuto Bedir, Bedir Osamavati, stvoritelj nebesa i zemlje. Molim Allah, žele Allah da nas uputi napravi put, da nas uči pravi iskreni Allahovi Tebare Kvetala Vijenika, istinskih boraca za njegov din, da nas poživi na istini, usprti na istini, da nas izvede sa ovoga donjalu, kada je on te bare kevetala zadovoljan s nama, da uputi nas, naše porodce, našu djecu, naše potomstvo, da oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše neupućene, da ujedini naša srca na istini, da ujedini naše safove, da zbliži naše safove na istini, da neprijateljstvo, mržnju i prezir izbaci iz naših srca prema muslimanima, da nas učini iskrenim svojih robova, da pomogne subraću u cijelome svijetu muslimana, posebno braću, braću u Siriji, subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha Estağfirullah ve tuğbu. Aleyhi